боби даҳум исо ба наздаш дувоздаҳ шогирдашро даъват карда ба онҳо қудрат дод ки рӯҳҳои нопокро берун кунанд ва ҳар дарду касалии одамонро шифо диҳанд ана номҳои он дувоздаҳ вакилаш аввалин шимъун ӯро боз петрус меномиданд бародари шимъун андриёс баъд бародарон яъқуб ва юҳанно ки писарони забдой буданд филиппус ва бартолмо توما و متا آنکه انداز جمع کرد یاقوبی پسری حلفی و تدا شمعونی وطن دوست و یهودای اسخریوت که بدتر به ایسا خیانت می کند. ایسا به این دوازده نفر وظیفه داده به اجرا نمودن آن فرستاد. او این طور گفت به نزد خلقهای غیر یهودی نروید و به شهرهای سمریان ندرایید балки назди халқи исроил ки монанди гӯсфандони гумроҳ шуда ҳастанд рафта эълон кунед ки подшоҳии худо наздик аст беморонро шифо диҳед мурдагонро зинда кунед махавҳоро пок созед ва девҳоро берун кунед ин қудрат ба шумо бепул дода шудааст пас шумо низ онро бепул кунед вақте ки ба сафар мебароед бо худ дар камарбандатон на тангаҳои тиллову нуқра ва на тангаҳои миссин гиред на борхалтаву на асо ва на либоси иловагиву на пойафзол гиред зеро меҳнаткаш сазовори таъминот аст ҳангоме ки ба ягон шаҳр ё қишлоқ медароед одами шоистаро суроҳ кунед ва то рӯзи онҷо рафтанатон дар хонаи ӯ бимонед баробарӣ ба он хона даромадан салом диҳед агар он хонадон шуморо нағз қабул кунад барояшон баракат талаб кунед дар акси ҳол бигузор баракататон бо худатон баргардад вале агар ҳеҷ кас шуморо қабул накунад ё ба суханонатон гӯш надиҳад он хонадон ё шаҳрро тарк карда истода ҳамчун нишонаи огоҳи чангу хокашро аз поятон биафшонед ба ростӣ ба шумо мегӯям дар рӯзи ҷазо аҳволи шаҳрвандони бадкирдори садум ва амӯро аз ҳоли он шаҳр сабуктар хоҳад буд инак ман шуморо ба назди одамон гӯё гӯсфандонро ба байни гургон мефиристам мисли мор ҳушёру мисли кабутар безиён бошед аз одамон эҳтиёт шавед чунки онҳо шуморо дастгир карда назди шӯрои калонҳо мебаранд ва дар ибодатхонаҳо қамчинкорӣ мекунанд به خاطر مرا پیروی کردنتان شما را در نزد حاکمان و پادشاهان به جوابگری میکشند تا که در پیش آنها و غیر یهودیان درباره من شهادت دهید هنگامی که شما را نزد شورای عالی میبرند غم نخورید که با آنها چی باید گویید یا چی طور باید سخن رانید چون که در آن وقت سخنانی که باید گویید به دلتان انداخته می شود آنگاه نه اینکه شما بلکه روح پدر آسمانیتان با واسطه شما سخن میراند در آن ایام برادر برادری خود را به قتل میرساند و این چونین پدر فرزند خود را فرزندان به پدران و مادران خود مقابل میبرایند و آنها را به دست مرگ می سپارند. به سبب مرا پیروی کردنتان همه شما را بد می вале агар шумо то ба охир расидани азобу уқубатҳо ба ман вафодор монед наҷот хоҳед ёфт вақте ки шуморо азоб додани шуда дар як шаҳр дунболагирӣ кунанд ба шаҳри дигар гурезед ба ростӣ ба шумо мегӯям ҳанӯз шумо ба ҳамаи шаҳрҳои исроил нарафта фарзанди инсон меояд шогирд аз устодаш баландтар нест инчунин хизматгор аз хоҷааш برای شاگرد بسنده است که مانند استادش شود و برای خدمتگار کافی است که مانند خواجهش شود اگر سردار خاندان را به الزابول سردار دیوها نامیده باشند پس اعضایان خاندان را چقدر بدتر می نامند. از این رو از آدمان نترسید زیرا هیچ چیزی پوشیده نیست که آشکار نشود هیچ چیزی پنهان نیست که معلوم نگردد آنچه من به شما مخفی میگویم کشاد و روشن گوید و آنچه در پیچی راست میشنوید از بالای بام خانه ها اعلان نمایید. از آدمان نترسید که آنها جسم را میکشند و جان را کشتن نمیتوانند. بلکه از شخص ترسید که هم جان و هم جسم را در دوزخ نابود کرده میتواند. ارزش دو گنجشک در یک تنگه است اما حتی یک تای آن به زمین نمی افتد که پدرتان از آن خبردار نباشد از آن شما باشد مویهای سرتان هم به حساب گرفته شدند بنابراین نترسید شما از بسیار گنجشک ها هم قیمتتر هستید پس هر کی در پیش مردم میگوید که پیروی من است من نیز در نزد پدری آسمانیم پیروی من بودنش را تصدیق میکنم лекин ҳар кӣ дар пеши мардум маро рад мекунад ман низ ӯро дар пеши падари осмониям рад мекунам фикр накунед ки ман барои ба замин овардани сулҳ омадаам ман барои сулҳ не балки барои овардани шамшери зиддият омадаам ман омадаам ки писарро ба падар духтарро ба модар келинро ба хушдоманаш зид гузорам خود اعضای خاندان آدم دشمنان او خواهند بود کسی که پدر یا مادری خود را از من بیشتر دوست می دارد لایق شاگردی من شدن نیست این چونین کسی که پسر یا دختری خود را از من بیشتر دوست می دارد لایق شاگردی من شدن نیست کسی که مرا پیروی کردنی شده با خود صلیب عذاب و مرگش را نگیرد لایق شاگردی من شدن نیست касе ки ҳаёташро нигоҳ доштан мехоҳад онро аз даст медиҳад вале касе ки ба хотири ман ҳаёташро фидо мекунад онро нигоҳ медорад касе ки шуморо қабул мекунад дар асл маро қабул мекунад ва касе ки маро қабул мекунад дар асл шахсеро ки маро фиристодааст қабул мекунад касе ки пайғамбарро ба хотири пайғамбар буданаш қабул мекунад мукофоти пайғамбаронаро хоҳад гирифт آدمی نکوکار را به خاطر نکوکار بودنش قبول می کند مکافات نکوکاران را خواهد گرفت همچنین کسی که به یکی از پیروان خردترین من به خاطر شاگرد بودنش اقلا یک پیاله آب خنک دهد براستی به شما میگویم به مکافات نخواهد ماند